laatste deel, het Vayomer. Hierbij hebben we nog steeds de tzitzit in onze hand. En uh, kussen we de tzitzit bij het noemen van tzitzit in dit gedeelte. Vayomer Adonai el Moshe Le lemor. Daber el bnei Israel vamata alehem. Vasu lahem ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. ונתנו על ציצית הכנף בתיר תכלת, ויה לכם לציצית, וריתם אותו וריתם אותו, ושחטתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם. ולא תטורו אחרי לבביכם. ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם. אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם.